بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'qishlikdagi keyingi darsimizni boshlaymiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam safvon ibn umayyaga ham omonlik berdi buni sababi ikrimani ayoli ikrimani olib kelganida payg'ambarimiz unga omonlik berganligini ko'rgan safvonning ayoli ham kelib yo rasululloh safvonga ham omonlik berasizmi dedi safvon ibn umayyat ibn halaf islomga adovati eng qattiq bo'lgan kishi va uni o'g'li ha agar musulmon bo'lib kelsa unga omonlik beraman agar musulmon bo'lmasachi omonlik beraverasizmi u judayam bir qaysar odam dedi payg'ambarimiz aytdilar mayli meni oldimga kelsin mayli kelsin men unga to'rt oy omonlik beraman mana shu to'rt oy ichida o'zini ishini o'ylab ko'rsin safvonning ayoli menga bir alomat biror bir belgi bering dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sallalarini yechib berdi ya'ni mana shu salla bilan Safvon ibn Umayya kelsa, unga hech kim tegmaydi. Men unga bergan omonligim dedi. Ayoli Safvonni topib, unga Rasululloh senga omonlik berdi, islomga kir dedi. Safvon ayol aytgandek qaysar odam edi. Menga islom kerak emas lekin omonlikni olaman dedi. Mana shu shart bilan Makkada bemalol tashqariga chiqib yuradigan bo'ldi. Keyinchalik bu kishi 4 oy o'tmasdan turib islomni qabul qildi. hunayn g'azotida qatnashdi shunday qilib qurayshning sayyidlari islomga kirishdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam makkani fath qilganlaridan keyin 19 kun makkada turdi makka fathi bilan makkaning fathi sababli arab jazirasida kufrning boshi uzildi chunki qurayshning islomi bilan islomga kirishlikdan to'silib turgan da'vatga to'silib turgan qabilalarga yo'l ochildi quraysh taslim bo'ldi quraysh islomga kirdi demak boshqa arab qabilalarni ham islomga kirishligiga yo'l ochildi hamda mana shu buyuk fath olloh tomonidan bir marhamat bo'ldiki jangu jadalsiz qon to'kilishsiz sodir bo'ldi agar quraysh musulmonlarga qarshi turganida jang bo'lganida juda ko'p musulmonlarning qoni to'kiladi juda ko'p haramda qonlar to'kilgan bo'lar edi ikrimat ibn abi jahlni ortidan chiqib musulmonlarga ozgina qarshilik qilganligini hisobga olmaganda musulmonlar deyarli qarshiliksiz makkani fath qilishdi bu ulug' fath hijratning sakkizinchi yili ramazon oyining o'n uchinchi kunida sodir bo'ldi rasululloh makkani fath qilib bo'lganidan keyin atrofdagi qabilalarga bir qancha sariyalarni yubordi sariyatul mushallib holid ibn valid roziyallohu anhuni payg'ambarimiz o'ttiz kishiga boshliq qildi hamda arab qabilalaridan arab qabilalari sig'inadigan butlardan uzzoni parchalab kelishlikni buyurdi hech qanday mashaqqatsiz holid ibn valid bordi va ana shu uzzo degan sanamni butni parchalab keldi yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hishom ibn abil osiy boshchiligida havozinni qo'rqitib kelishlik uchun qo'shin chiqardi hishom ibn abil osiy havozin yerlariga yetib borganida ularni jangga tayyorlatgan tayyorlanayotganligi va juda katta qo'shin bilan turganligini ko'rdi hech narsa qilolmasdan qaytib keldi yuborilgan sariyalarni orasida xolid ibn said ibn osni makka atrofidagi mushriklarni butlarni sindirib kelishni yubordi u sahoba ham o'zini ishini bajarib keldi hubanni sildirgani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Xolid ibn Valid yubordi mana hubal makkada ham bor edi va boshqa qabilalar ham o'zlariga mana shu sanamni yasab unga ibodat qilishar edi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Xolid ibn validni juzayma qabilasiga yubordi nihoyatda bir xatarli ish bo'lgan juzayma qabilasi islomni qabul qilishgan edi Xolid ibn valid ularga borib islomni arz qilishligi kerak yoki urushish kerak juzaymaliklar xolid ibn validni kelayotganligidan xabar topishdida uni kutib olgani chiqishdi butun qabila chiqdi erkaklari ularni odatlariga ko'ra biror bir ulug' kishini kutgani chiqishsa xuddi jangga ketayotgandek qurollarini o'zlari bilan ko'tarib chiqaradi xuddi jangga ketgandek chiqishib borardi xolid ibn valid roziyallohu anhu ularga ro'bora keldi Xolid qo'shini bilan roziyallohu anhu juzamaliklar qurollari bilan go'yoki urushga chiqqandek. Xolid ibn Valid ularga aslimu dedi. Ya'ni islomga kiringlar dedi. Juzaymaliklar ana shu aslamna degan islomga kir degan so'zni ayta olmasdan uni o'rniga sobana deyishdi. Sobaa degani bobolarini dinidan chiqdi, dinini o'zgartirdi degani bo'ladi. mana makkada turganda islomni qabul qilgan kishilarga quraysh asobata bobolaringni dinidan qaytdingmi diningni o'zgartirdingmi deyishar edi endi bular sobana deyishdi ya'ni bobolarimizni dinini o'zgartirdik ya'ni islomga kirdik deyishdi shu gapi bilan lekin xolid ibn valid bu so'zni boshqacha tushundi musulmonlarga sobana desa biz kofir bo'ldik deb tushunishardi musulmonlar demak mana shu so'zni to'g'ri ayta olmaganligidan xolid ibn valid ularni qurollar bilan chiqqanligini ko'rib sobana deganini eshitib turib hujum qilishlikka buyurdi musulmonlar ularga hujum qildi ularga hujum qildi va ularni qatl qildi shunda qatl bo'layotgan paytlarida ular aytishdi aslamna endi tushunishdi islomga kirdik deyishdi xolid ibn valid sizlar qilichdan qo'rqib aytdinglar dedi sizlar qilishdan qo'rqib aytdinglar bu kalimani dedi shunday qildida hammasini asir qilib bog'lab qo'yishlikka buyurdi juzayma qabilasi islomni qabul qildi deyishiga qaramasdan asir qilib bog'landi tunda holid ibn valid bularni kofir deb hisoblaganligi uchun qilichdan o'tkazishlikka buyurdi abdulloh ibn umar va boshqa bir qancha sahobalar xolid roziyallohu anhuning bu so'ziga itoat qilmadi lekin qolganlari itoat qilishdi ularni hammasini qatl qilishdi holid ibn valid roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldiga qaytib kelib bo'lgan ishni aytib berdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qattiq g'azablandi bu qilgan ishidan hamda holid ibn validni qo'lini ushlab ko'tarib allohumma inni abrov ilayka mimma sana xolid allohumma inni abrov ilayka mimma sana xolid inna fi sayfi xolid haqo dedi parvardigoro xolidni qilgan ishidan men pokman xolidni qilgan ishidan men pokman albatta xolidning qilichida jur'at bor dedi ya'ni qon oqizishlikka qatl qilishlikka uni qilishida jur'at bor dedi so'ngra payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu masalada shubha xato bor bo'lganligi uchun ikki xil bir ma'no bor bo'lganligi uchun xolidni malomat qilmadi avf qildi e'tibor beringlar usomat ibn zayd roziyallohu anhu hozir payg'ambarimiz masxara qilib musulmonlarni haqorat qilib turgan kishini qatl qilganida qancha malomat qildi bu musulmonlarni xato bilmasdan qatl qatl qilib qo'ygan xolidni ishidan payg'ambarimiz men pokman deb turib bir necha marta parvardigoriga iltijo qilyapti musulmon kishini qonini to'kishlik qanchalik ulug' gunoh ekanligini shundan bilsak bo'ladi Shuning uchun falonchi kofir degan gapdan juda ehtiyot bo'laylik. Abdulloh degan bu munofiq bu. Nifoq akalar qalbda bo'ladi. Uni faqat Alloh biladi. Munofiqlikda ayrim alomatlarini aytgan payg'ambarimiz biz aytaylikki, shu odamda munofiqlikning bir alomati borda, va'da berib bajarmaydi deylik, alomati bor deylik, munofiq deb hukm qilmaylik, ehtiyot bo'laylik. Hunayn g'azotidan avval sodir bo'lgan ishlar mana shulardan iborat edi. havozin qabilasi saqif qabilalari musulmonlar makkani egallagandan keyin atrofdagi qabilalarni ham islomga chaqirishi yoki ular bilan urushishligini juda yaxshi bilishar edi shuning uchun havozinliklar o'zlarini atrofida katta bir qo'shinni jamlashdi toki musulmonlar ularga kelishligidan avval o'zlari musulmonlarga hujum qilmoqchi bo'lishdi havozinliklar o'zlari o'n ming qo'shin tayyorlashdi keyinroq ularga boshqa qabilalar saqif banu bakr va boshqa qabilalar qo'shildi yigirma ming bo'ldi bularni adadi ana shu havozim qabilasini o'g'illaridan bo'lgan havozimdan bo'lgan kab va kilob qabilalari bu jangda ishtirok etishdan bosh tortishdi yigirma minglik qo'shin jamlandi endi o'zlariga bular amir tayinlashligi kerak ular o'zlariga amir qilib malik ibn avf ismli kishini boshliq qilishdi bu odamni yoshi yigirma to'rtda edi yigirma to'rtga kirgan yigit yigirma ming yigirma minglik askarni boshqarishlikka amir qilib tayinlandi yosh bo'lishiga qarashmadi chunki makonati oliy edi nasl nasabi sharafli edi shuning uchun amir qilib tayinladi e mulohaza ozgina yigirma to'rtga kirgan bolani yuragini quvvati yetyapti yigirma ming qo'shinni boshqargan bizni yigirma to'rtga kirgan bolalarimizga 20ta qo'yni boqib kel deb beradigan bo'lsa u yalqovligidan xohlamayapti emas ehtimol ishonmayotgandir o'ziga yigirma to'rtta qo'yni yoki yigirmata qo'yni boshqargan yoshlar bir mulohaza qilaylik yigirma to'rtga kirgan yigit jangi jadalga yigirma ming odamni boshqarib ketgani endi ular mana shu ruhda tarbiya topganda bular bu oliyjanob bo'lish birinchi bo'lish sharaf izzat g'urur degan E, ma'nolar bilan tarbiya topgan bizni zamonimizga kelib turib shu nima bo'lsa ham bo'lsa bo'ldi qanaqa bo'lsa ham zo'r yashasang bo'ldi g'ururing ketadimi izzat nafsing sinadimi unaqa gap yo'q hali qolmayapti o'g'il bolalarda ayrimlari endi hammasida emas payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam havozin qabilasidan xabar topib kelishlik uchun qo'shinidan bir odam yubordi bu odam toifga keldi havozin qo'shini ichida yurdi bir necha kun yurib hamma ma'lumotlarni oldida qaytib keldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu ishlardan g'ofil emas edi oldindan xabar olib turibdi hushyor edi payg'ambarimiz u kishi keldi rasulullohga havozinni tayyorgarliklarini xabarini berdi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam makkani ichida jang bo'lishini xohlamasdan qo'shinni tashqariga chiqishlikka ya'ni makkadan chiqishlikka buyurdi nima uchun xohlamadi payg'ambarimiz birinchidan haram qon to'kilishi kerak emas u yerda ikkinchidan makka yaqinda islomga kirdi qurayshliklarni islomi hali yangi mustahkam emas agar havozin kelsa qo'shin bilan hamda yangi islomga kirgan qurash xiyonat qilib musulmonlarga tajovuz qilsa musulmonlarga ikki tomonda mushkula bo'ladi shuning uchun payg'ambarimiz makkani tashqarisiga qo'shin olib chiqishligini xohladi rasulullohga havozindan kelgan kishi xabarni aytishi bilan tashqariga chiqishlikka buyurdi lekin bu sahobiy xabarni olib kelishi bilan havozin toifdan chiqdi bu haqida hali payg'ambarimizni xabari yo'q chunki oxirgi xabar tayyorgarlik ko'ryapti keldi lekin chiqqanligidan xabar topishmadi makkadan musulmonlar chiqdi qo'shin bilan toifdan havozin qabilasi chiqdi makka bilan toif o'rtasida juda bir katta vodiy bor bu vodiy hunayn vodiysi yoki avtos deb nomlanardi hunayn yoki avtos ana shu vodiyga toifliklar avvalroq yetib kelishdi molik ibn avf musulmonlarni makkadan chiqqanligidan xabar topdi mana shu joyga qo'shinni to'xtatinglar shu yerga muaskar tikinglar dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam makkadan odam chiqardida makkadan chiqqanidan keyin oldiga odam jo'natdi hunayinga havozin birinchi kelib tushganligini xabarini payg'ambarimiz bildi demak hunayinda jang bo'lishligini molik ibn oladi va payg'ambarimiz bilardi hunayinda jang bo'lishligini bundan g'ofil emas edi molik ibn avf yigirma to'rt yasharlik boshliq o'zini qo'shinini hammasiga buyurgan edi ayollarini bolalarini moli dunyosini qo'y chorvalarini o'zlari bilan birga haydab chiqsin nima sabab molik ibn avfni fikricha orqasida ayollari va moli dunyosi turgan jangchi hech qachon orqaga chekinib ketmaydi ularni o'zlari bilan olib chiqsa shularni oldirib qo'ymasligi uchun himoya qilishligi uchun jangdan qochmaydi degan fikrda edi endi o'ylang yigirma ming askarni to'rttadan orqada odami chiqqanida sakson ming odam bo'lib ketyapti endi tuyalari nimasi bo'lsa o'zlari bilan haydab chiqdi qo'shin itoat qildi ya'ni hamma narsasi bilan chiqdi yigirma ming askar mushriklarni orasida nihoyatda bir yoshi qari keksa durayd ibn summa ismli bir kishi bor edi bu arablarni johiliyatdagi qahramonlaridan botirlardan juda ko'p jangi jadal ko'rgan jangda mohir bo'lgan kishi lekin qari edi ko'zi ham ko'rmay qolgan edi ot minomas edi shuning uchun ayollarni solib olib yuriladigan havdajga solib olib yurishar edi duraydimni summa qo'shin kelib joylashgandan keyin ozgina vaqtdan keyin ayollar bolalar qo'y qo'zilar tuyalar ovozini eshitdi men nimani eshityapman dedi ayollar bolalar nima qilyapti bular unga javob berishdi malik ibn afning buyrug'i dedi chaqiringlar menga moligi mavfni moligi mavfni olib kelishdi duroyd ibn summa moligi navga ayollarni bolalarni hayvonlarni ovozini eshityapmanmi nima bu dedi malik qochib ketmasliklari uchun shunday qildim dedi ya'ni boyagi aytganimizdek tashlab qochib ketmaslik uchun qildim durayd qotalakalloh dedi olloh seni halok qilsin dedi sen jangni nima ekanligini tushunmaysan ekan dedi biz bilamiz jangni nimaligini biz jang ahlidanmiz dedi axir dedi duray mag'lub bo'lgan kishini biron bir narsa to'xtatib qola oladimi dedi sen jangni jangni nimaligini bilmaysan ekan dedi chunki mag'lub bo'lgan qo'shinni orqasida ayoli bolasi turganligi to'xtatib qololmaydi duray qaytinglar orqaga dedi bunaqa ayollar bilan moli mulk bilan farzandlar bilan chiqib bo'lmaydi qaytinglar orqaga dedi havozin qo'shini duray summani buyrug'iga itoat qilib orqaga qaytishlikka harakat qilib qoldi endi molik ibn avf qo'lidan amirlik chiqib ketdi o'zini noqulay his qildi qo'shin ketishga tayyorgarlik ko'rayotganda havozin sayidlarini chaqirdida hammasi yig'ilgandan keyin qilichini olib sopini yerga qo'yib uchini o'zini ko'kragiga taqadi aytdiki agar menga itoat qilmasanglar hozir o'zimni qatl qilaman dedi havozin sayidlari noqulay ahvolda qolishdi durayd summaga itoat qiladimi yoki molik ibn avfgami oxiri ularni maslahati shunday bo'ldiki durayd qari kishi ko'zi ham ojiz jangni boshqarish qo'lidan kelmaydi agar molikka itoat qilmasak, oramizga ixtilof tushadi. Mayli, yosh bo'lsa ham molikka itoat qilaylik deyishdi Shunday qilib molik ibn afni so'zi bilan ayollar, bola